guekin buhame jauna, egin hun buhame jauna? Egin hun meinat. Hala, hola deituko haigu, bon, bestan uh, ajohan irriak deitzen iz, eh? ez dakien entako. Uh, bestelan uh, zer nahi nin, bon, atarratze aloze, deja, hasteko, uh, ez dakien entako, nulaz uh, atarratze eta aloze algarrikin. Eta ziboz eta umiz, eh? Ebe, bon, ba, nahi baduk, uh, bestetako berra rinkioak titiagu, Ehm, ez diagu eh, ben bakotsak eh, bai ataratzek eta bai eh, alozek aski aizale maskada oso baten egiteko, hor dian deja 2008an izan zen bezala uh, gutzak, hor dian algarrik egin ziren, eta hor dian, uh, hola, berdik dantzai, eta bon, uh, otaik, eta hor dian uh, eginean askikoa, mhm. bai batak eta bai bestik ordin juntatzu zide eta fusion bat egin duzie, bai hon eta miarritzek egin nahi bezala, mena hor kultur antako. Eta e, eh, e, e, bai, mudanduk, mudanduk, soik <laughs> barko eta meniko eta keberri izan di, eta mudaladuk, eh, baduk egiago eta abo, eh, otan kulturan eta kiroletan eta zer nahi. Bon, aipatzuko jagi maska da bat, e, bon, ez dakik balin bat susen susen sumat, mena apoprez saldua, sumat zide, nantzai, sumat belt eta esgutzak eh, hit eh, eh, berogai ustiat hita bost eta berogei hartian gutzak justo eta hala duko bai bai tal de duk, de bai bai bai, bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai zide zerbait eta? Mm, bai bai dik, nur mankatzen den, baina bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Ebe eh, <laughs> eh, biak, lehen adiat eta ez diatxe hori hori besteik eginen, beste lan... Deja zaharra gutan gutzak, bon, bala, Mena baten egiti epu berdik bai. Hora, importentzian hietako ebai haraike horren ezagutzen? Eta bai, bai, bai, bai, berdik bai. ikusi zer den eta bala. Sibioko herri eta gertu eta ikusi ze batzari eginen dukeien, Bon, ordian, uh, suposatzen diat, uh, plazera duk, kultura prefroxten, eba duk lan amini bat, ebai, euh, nula plantatu zide, euh, lehenik taldi horrokork iranen jago, eta geho habo buhamer interesatuko gutzak. Bai, euh, bon, hasi gutzak, uh, oh, behanska bai, uh, igan, uh, igan, uh, setemez, bon, uh, otan, otako amini behantak guntian, eh, bena, Egitzak uh, eh, wala, tranquil, eh, berritan jauntzideak hor azken eh, aste hoietan, uh, uh, gio, wala, algarrekin uh, ostiale gaian, horok algarrekin maskada osoik emaiten, eta gio, astin behin egiten ginen, uh, Hala, beltzen ahtian eta dantzaiek ben ahtian eta huk, dantzaiek solamente bai, badik, huk, badi, badi urtia hasi diela kaem dantzan eta ordin, hala, huk, mm. antrenatuik agotutzak. Unxa, bon, hi horretaz uh, zainagu nausi bat izala, eh, bai hi genoztak ofizioan, mena <laughs> berriki eta horre bai eh, nausi izanen eniz, bu hame jauna izanen en behiz, nurti ahi eh, mitilak, ernezake? Ene mitilak, hor <laughs> di an, eh, stakian sobe behatuko dienez, mena bon, uh, baduk uh, hasteko uh, lauentxe irizabe, omiseko, uh, geho baduk uh, betian ahi. Zerri aiko da? Eh, ouais, Obispo, Obispo. Obispo, ouais, eh, la eh, au Bon, c'est que je crée pas ni ou ni ou un taco en eh, bilho handi un taco de hala deite et ta geo badiagu uh, betiana ri ordina tratseko ou a chalotch. Kustiek beak uh, badakik zentako hala deitzen duen. Eta geho badiak enanaia Toma Iriart omiseko hua txipister daitzen duk, maite behitu <laughs> bultaka hola bukapaten eratia. Eta nur eh, ahazten dut, bitain, duke kontent. Aian, ah, jan eh, karikiri borde, hua jado, Hala, paske bon, uh, bortxaze ekologieko eileku hartzen dik, ordin uh, bortxatu guntian gue alapaz uh, izatia, ordin buham ekolo bat. Eta azkena duko Olivier Laranda buru haik hartze ginen eta voilà bon ba, jado ikilan adiski dutzak eta ez diat tabu eganen eh, beharko duzi emaskadan ikuste egin ikusteko Bon, e, eh, deus esal hatu gabe, hala ikin nula lantu duzi ezien pediki ja, eh, esposatzen jat aitzineko maskade eta i, bermatu zideela edo intxatu duzi ideia berrien ekartea edo nola nula lantu Ah, bo, esiatu diag, hola joimo kilan lantzi ja, bon, bohametan guk aldik alberra emanen diag Joimo arantzet kenen tekenen? Joimo, bai, joimo arantzet, bai haikilan euh, lantu diagu, hola, euh, xatu diagu amini bat uh, suje d'aktualite sumaiken uh, biltzia eta hola, bizpa, bizpa hiu ideia titiago eta huk titiago gue, gue maneala emanen, euh, sketch sumaik egitez, xatun pu eta hala, no, no, simpleki bai haikilan ikustez eta bon, Hageiko, zer handen din. Bon, Habosik uh, eh, berriak zide, haniok lehen eh, maskada duzi, hani txeke hor. Uh, eh, aiza izan da, largatzeko zutuk beti aiza zan antzerki, duk berdik, voilà, tauladan ami bat hebe pikarai jartia duk ebai, eh? hor dian aiza izan da lan horren jamaitea, presione ami bat badea sumaiten aldeetik, ala, no, ala tranquilki hartzen duzi hoiko. Ez, ez, eh, uste diat, eh, bon, eh, generalin aski tranquil hartzen dugun, bon, ez dakiat, sobe, zumaike, bala, lehentzea hitze de, ez dut zakeltu da kunterrandatzen kuntre ze izaten ahalden, eta bon, hatxarrian gihaun hartin eginela elaik simple, ben hau egi hori eta egizago egitzak bardin, eta bon, lehen igan baik atarratzen, geho normalki junen, de bai, guetako aizago duk, paska aldik alberga izan emaiten behituk, Hala, mena, bon, geho, ka, zera, kautentako eta geiko nula, nulaiko dien. Untsa, uh, justokin, jauntxe duziek hauteekin ebai amini bat, ala bako txabe aldetik duko? Ez, ez, uh, alkar laguntzen diago, bai, ideientako eta, bon, uh, hola, pedikientako eskibatzeko eta hor bon, algar laguntzen gutza, bai, bai, bai, bai, algarrekin intitia kaute eta buhame mustrakak uh, aldik al, uh, algarrekin languntian, eta, bon, hola, ideientako ezagozian, eh? Justukin, Euskaz ezki batzi, ez tiagui bortxan uzantxa, padabat, pada bat, ala ikusgarri bat, edo maskala bat, edo pastoal bat, aiz a lotu zidea hori. Oh, ez duk simple ez, ben, ah, bon, beti bezala. Ide, zo maik bibilkatzen titiago eta geho joi moi uh, eta haik uh, usian uh, ULN push uh, arra hartzen dik, eta gu gibeletik uh, hauskatzeko den manea bat finitzen diago, bon, ahal bezala, eta, bon, <laughs> Biba, ebe bai, ordin dagun uh, eh, nusidatik enesken egin ala igantin? E, eh, ataratzen igantik iran uste eta hamaseia den, ez pan iztrumpatzen, mena e, ba, igantik iran dukek e, ataratzeko herrik ala nahiago behitzin, bon, hala. Eta gero ustiago erran, mena zuin, bon, ez herrik horro izentatu gabi, rentuko duzie, supozatzen jat, uh, alozen ordin? Ez, ah, ez, e, ge, ginen, eta geho finalian eh, izan duk uh, lan role bat eh, fein eh, nahi data hoien zertzeko. Boskatu diak, gende berdik, egan uh, aizalen hoen hartin boska bat egin dugulakoa, meia hoek igorik ginen uh, eta uh, agapostik uken bai geho boskatu Eta, bon, behar izan diak gehi ginen, hamar bat baizik egin, eta, bon, beste biga egiten diak uh, dozena bat, Bonus, wie Bonus? Bonus war ja, ja, den Asken hast kalosen, gekalosen. Uh, gamek nahi behitzin uh, eh, basko uh, eh, ai eta geho bon, be, iuie jinduk haudela... Uh, Behant, uskuluz. Mm, uskuluz eta bon, ordean uh, hat, hate gehidiak geho. Hau apilan badukek biga ordean baskoz eta uste jat... Uste, uh, iuie enuko hartuena apila atxarrian. Bon, eta usogin jat apopres, sustut basabian zide kurrituko, eh? Ah, euh, RF, hein, erdi, erdi a Bachabu, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, erdi, bai, bai, bai. Ultra. Bai, bai, ez Bachabu jan baizik aitzia. Baizik dena haxia bini bai. Bai, bai, bai. Ai, jago hemen jente xo ez hautzen diago. Hala. Ultra, eskerrik hans buhamen Bon, ez gutzuk heltsun neskatila batzen huian taztia, nahi ginen kambiatxan mirut, ziztik asorik eh, potziko bat eh, badiagui bai, eta eh, guekin hor dien Antion, egin hon Antion? Egin hon. Hor dien, maskada partitzen duk, nahi gintia haleike beltzea ipatuja gehenu bat johanek ilan, bai. nahi gina habu bedantzaiak, ipatu nula, nula zide, saldun, sumat zide, zertan zide? Uh, sumat gia, uh, galt Uh, hamar bat? <laughs> Ba, hamar bat, sortzita hamaren Eta, bon, bai, prestik, eraneniak prestik gena. Bon, eh, zer negizaz, ez duk urte bat etako lan, aduk eh, badik aspaldia izi dela dantzan, badik eh, atarratzeko eskolak badik fama bat aleike, eh? badik urte-turte uh, dela, ordin pentsatzen jat, deja ape pres, prestik zindela. Bai, bai, bai, egia erraiteko bai, bi urte hasi gena, Horren eh, ez dago sobe adretik trompatzeko ez. <laughs> Justokin nula prestatu zide, ez dakat, puntien aldetik, heltu bada intxatu duzie gaiza berri sumaiten eh, egitea, la intxatzen duzie leheneko puntien justokin emaitea halbezain untsa. Zer, zer izan da filozofia alde hortaik? Ebe, nik erran niok eh, puntu sumait eta uh, isatu dugula minimatino batzia, ongeo egeiko zemanen din, mena, hola, eta beste puntu tradizional zumait esatuko eh, jage gaiti, emaitia eta untsa. Mhm. Eta, hola, mix bat amini bat. Bon. Bon, presionia bat duzi, ataratzen zerren bat duzi, ele geneko gorxo egonen baitia, garen <laughs> di, eh? Komparatuko di, ebortxan? Ah, bai, bai komparatuko, hai, eh... <laughs> eh bai, aita hobeki aizia, edo ezian hanu, da, hoi, entzunen duk, eh? Hoi, presnik ni entzuteko, bai. <laughs> betik entzuten ja, bon, ez duk eh, hamar maskadaz, kamiatiko ez. Bon, eta hori la hartzen da hoi, presione haiken hartzen duzien antzaiek, ala tranquil, tranquil zide alde hortzai? Bon, <laughs> nik jantzadiat eh, ez presione soeik keitia, horren bon, eh, nik ez dikiat presione handik, geho bestik ez dakiat, mena, pentsatzen jat ez, geho egiatik maskara bat zerbaitela jale, eh, ez duk hamar bat egiten bizitze batetan, horren... Uh, Bai, e, egiazki gaiza partikular batek, baina bon, egin eniak bai. Mm -hmm. Importentzian, eh, bai, etako gazte bezala maskada batzetan parte hartzia? Eta bai, nik e, egia plaze handi batekin egiten jat, eta esferroiat uh, e, kausituko digula, eta bai, bai, importantiko bai, jale. Untxo dela, esker mila. <laughs>